ta'ala na kila ambacho chamhusu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo malengo ambayo kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuumba sisi na akatuleta katika huu ulimwengu kwa hiyo sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kutuleta hapa ulimwenguni ni ili tumpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada tusimshirikishe na chochote kama qala Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipokeshe mimi katika ibada wasinishirikishe na chochote wa huwa mihwaru da'wati al-anbiya'i war-rusul na tauhid ukiitizama makini huwa mihwaru ay madaru da'wati al-anbiya wa-rusul da'wa ya mitume wote yazunguka katika jambo la tauhid na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia da'wa ya mitume kwa kifupi asema walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut na hakika tumetumiliza katika kila umma mtume dawa yake ikafanyiwa ufupisho kuwa dawa ya mitume wale wote ani'budu llaha wajtanibu at-taghut kuwa muabuduni Allah na mwepuke sheitan na vyote vinavyoabudiwa pasi na Allah vikiwa radhi jiepusheni nayo bimaana muabuduni Allah wala msimshirikishe na chochote na hii ndiyo dawa ya mitume wote wote wametumilizwa kwa lengo hili na ndio maana katika shubha ambayo hutumika leo na hizbiyun wao husema kuwa kwa nini yule asilinganie katika akhlaq kama wanavyodai wala hakuna akhlaq ukija katika ukweli wake tablighi alingiana alingania katika akhlaq na hizbu tahrir walingania katika khilafa na ikhwanu muslimin walingania katika kupendua serikali za watu na kuleta fujo katika nchi za watu na hao walingania katika hili kisha kila mmoja amsaidia mwenzake alafu nyinyi watu wa sunna nyinyi linganieni katika tauhid na kuelimisha watu ilmu ya dini na watu waifahamu dini fahamu tuwaambia la si hivyo hakuna mtume aliyetumilizwa akaambiwa wewe utalingania akhlaq kisha mtume mwingine akaambiwa na wewe utalingania khilafa na wewe utalingania kadha mitume wote kwa ijmaa ya mitume hakuna mtume yote ambaye hakuja kulingania katika nini tauhid kitu cha kwanza na kukataza shirki kwa hakuna mtu ambaye atalingania katika njia ya Allah akajitoa katika njia hii isipokuwa atakuwa amekhalifu ijma' ya nani ar-rusul ijma' ya mitume wa Allah lazima kitu cha kwanza unachoanzia katika da'wa ni kuwalingania watu katika tauhid na kuwakataza kutokamana na shirki na haswa katika hii asri tunaoishi sisi leo ambapo shirki imeenea katika kila pembe na watu kutoifahamu dini ya Uislamu wengi kisawasawa katika ndugu zetu Waislamu juhudi inayotakikana ipelekwe katika kuwafundisha watu tauhid na itikadi sahihi na kuwakataza kutokamana na shirki na itikadi chafu yatakikana iwe kubwa zaidi kuliko kulingania jambo lolote lingine sababu ndiyo msingi ambao kwa ajili yake Allah ametuleta hapa duniani kwa mfano sisi tukaondoka duniani hapa bila ya kuwa na khilafa sio lakini tumeondoka katika tauhid tumesalimika lakini wewe ukalingania katika khilafa we humu una shirki we hutosalimika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kabisa kwa hiyo mwanzo waanza na msingi ambao ni tauhid وقد توعد الله سبحانه وتعالى الذين لا يزكون أنفسهم بالتوحيد والإيمان بالعذاب الشديد يوم القيامة na Allah subhanahu wa ta'ala ametuma makamio makali sana kwa wale ambao hawazitakasi nafsi zao kwa tauhid na iman amewakamia kwa adhabu kali siku ya kiyama فقال الله عز وجل سمى الله عز وجل وويل للمشركين ole wao washirikina ole wao hao washirikina akina nani hao alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun ukiangalia katika tarjama ya Qur'ani zinazojulikana sema wale wasiotoa zaka na wao ni wenye kuikanusha akhira na pia ya maana yake wale wasiotakasa nafsi zao kutokamana na ushirikina na ni wenye kuikanusha akhira قال ابن تيميه رحمه الله في تفسير الايه السابقه هي آية الذين لا يؤتون الزكاة أسمع هي التوحيد والإيمان الذي به يزكو القلب hapa kinachokusudiwa ni tauhid na iman ambavyo hivi viwili tauhid na iman ndiyo moyo hutakasika kupitia hivi viwili فإنه يتضمن نفي إلهية ما سوى الحق من القلب وإثبات إلهية الحق في القلب kwani tauhid ndani yake muna kukanusha uungu na kukanusha kustahiki ibada kwa yoyote asiyekuwa alhaq ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wa mwanadamu kwa hivyo ausafisha ule moyo kutokamana na yoyote anayeombwa pasi na Allah anayeshirikishwa na Allah ausafisha moyo wake mwanzo sababu tauhid ndani yake muna kukanusha uungu kupewa yoyote asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika moyo wako safisha kabisa wa ithbata ilahiyati alkhalqi fil qalbi na kuthibitisha uungu na kustahiki ibada kwa yule alhaq tabaraka wa taala peke yake katika moyo wako haqiqatu la ilaha illa Allah wa hadha aslu ma tazku bihi alqulub na ndio hakika wa kalima ya la ilaha illa Allah na huu ndio msingi ambao hutakasika ule moyo kwa huo msingi kwa haiwezekani mtu kuutakasa moyo wake na kuitakasa nafsi yake ikiwa itikadi yake ni chafu ikiwa itikadi yake si sahihi وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الإمام ابن القيم رحمه الله akieleza hii aya pia asema qala aktharu almufassirin min as-salaf wa man ba'dahum wengi katika wafasiri wa Qur'an katika wale wema waliotangulia na waliokuja baada yao wakiizungumzia hii aya wasema hiya tauhidu kuwa hii aya yazungumzia tauhid shahadatu an la ilaha illa Allah nao ni shahada ya la ilaha illa Allah kuwa hapana anayeabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala والإيمان الذي به يزكو القلب kadhalika yakusudiwa hapa iman ambayo kupitia iman ndio ule moyo hutakasika wa huwa aslu kulli zakatin wa nama'in na tauhid na iman ndiyo msingi wa kila kutakasika na kukua انتهى كلامه رحمه الله قال الشيخ وكما أن التوحيد هو أصل ما تزكو به النفوس وتطهر فإن الشرك هو أشد ما يدنس النفوس ويفتك بها بل هو محبط لجميع الأعمال na kama vile upande mmoja tauhid ndiyo msingi na kutahirika na kusafishika basi upande wa pili ushirikina ndio kitu kinachochafua zaidi nafsi na kuiangamiza nafsi kama vile tauhid yatakasa nafsi kinyume chake ambao ni shirki hakuna kinachoichafua nafsi ya mwanadamu kama kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala bali ushirikina ni sababu ya kupondoa na kuharibu amali zote anazozifanya mwanadamu bimaana waweza kuswali ukafunga mwezi wa Ramadhani ukaenda hija kila mwaka utoa zaka lakini ikiwa wewe ni mshirikina bimaana umshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika aina yoyote katika aina za ibada basi hizi ibada zote unazozifanya hizi hazikubaliwi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا itakuwa ni kama vumbi lililopigwa na upepo hakubaki kitu amali zote zaharibika sallallahu alaihi wasallam na hapa ndio utaona baadhi ya washirikina au kafir lakini afanya matendo mema asaidia maskini aunganisha kizazi awafanyia wema wazazi wake lakini yote haya anayofanya hapati chochote kesho akhira atalipwa hapa hapa duniani ili siha anayokuwa nayo umri aliyopewa vitu vizuri vizuri anavyokula na kutumia hapa duniani ndiyo malipo yake alipo kabisa hapa duniani kesho akhira hana chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala alipo hapa hapa duniani na ndiweza kumwona mtu ambaye si muislamu lakini asaidia watu afanye mambo ya khairat Allah azidi kumfungulia katika dunia yake amfungulia ambarikia kwa nini kwa sababu amlipa hapa hapa duniani kesho akienda akhira hana chochote katika yale matendo mema yatakayomfaa mbele ya Allah sababu nini shirk sababu ni kufur kwa sababu hivi viwili haviwi pamoja tauhid na shirk ikiingia tauhid shirki yaondoka ikiingia shirk tauhid yaondoka lakini kuwa mtu wakati ule ule ni muwahid na wakati ule ule ni mushrik ili jambo haliwi ni moja katika hivi viwili na ushirikina una hatari kubwa sana miongoni mwa hatari zake ni kuwa huharibu amali za mja zote Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min alkhasirin umeletewa wahi ewe Muhammad na wale waliokuwa kabla yako katika mitume kuwa ukinishirikisha wewe ukinishirikisha amali zako zote mtaziharibu na utakuwa katika wale waliokula hasara aambiwa maneno haya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye yuko mbali kabisa na ushirikina yuko mbali kabisa naambiwa maneno makali kama ndio ujue kuwa jambo la shirki halina muhaba kuwa eti fulani apendelewa aachiwa afanye shirki na fulani aa ah, ah. hata mitume wa Allah Allah akataja orodha ya mitume katika suratul an'am kisha akasema walau ashraku na lau kama hao mnaowaona watukufu wa daraja mitume wangu lau wangenishirikisha mimi la habita anhum ma kanu yaamalun amali zao zote zingepondoka isingekubaliwa hata amali moja na hawa ni mitume wa Allah sisi nani la wallahi leo yastakthiruna ala ahli sunna idha takallamu fi shirkiyat wal bid'ah utaona ona hawanzidi bwana wazungumza kila kitu wao shirki shirki shirki shirki wafanye istihza wafanye istihza kila kitu kiwaona hawa waita mawahabi hawa kila kitu chao wao bid'a ni shirki na mimi nawauliza swali mshawaona wacha niweke niwaite kwa jina wanaopenda kujiita pia ha? Eh? halafu nitaita lile jina letu watu wa tariqa hao mshawaona hata siku moja kuna muhadhara wawaonya watu kutoka na shirki hati leo kuna muhadhara madhara ya ushirikina kisha wazungumze madhara ya ushirikina kama ilivyokuja katika Qur'an na Sunna hata siku moja ushaona hilo <laughs> wala hutoliona na haya maneno ninayozungumza hata wakisikia hawezi kufanya basi fanyeni ili kuonyesha kuwa twaweza hawawezi na kuhakikishia hawawezi kwa nini huo mlango wakiufungua wale wale wasikilizaji wao wajua huyu anayezungumza piga bao huyu anayezungumza mganga mchawi ajulikana huyu mchawi ama sio wao bali wajisifu na hili baadhi ya makhurafi mmoja azungumza sema naona kuna watu wanzidi kutuzungumza zungumza sisi mashehe sisi bwana Yesu utafute mae visa bwana ufanye yale mambo yetu bwana kisha watakoma hawa ah wewe usitafuta mai mazuri ukala bwana utafuta mai visa utakunuka shekhe mzima bwana utia mai visa kwenye makoti bwana shekhe mzima utie maiviza kwenye makoti bwana ukipita hivi wanuka kweli kweli bwana shekhe gani we khurafi wewe eh kuna jamaa zetu waita makurafi na makurafi kweli sasa khurafi sema kurafi ganga kweli kweli wa jamaa mahirizi yale kishirikina shirikina yao kupiga bao kwao na wewe angalia hata siku moja haya mabao yanayobandikwa barabarani hapa sijui kumpa alipotea mapenzi sijui nguvu za kiume wengine waandika ukitaka visa za kazi usijisumbue kwenda kwa <laughs> kwenda kwa wale maagent unaenda kwa mganga hata kupa visa visa visa ile ya kusafiria sijui watoa vipi inasema andika hivyo wengine hiyo niliona Kisumu hiyo Kisumu siyo Eldoret tu tulikwenda dawa naona imebandikwa bao pale visa za kazi pia zimewekwa mganga atoa visa tena wa jamaa subhanallah watu wabaya sana wakienda kule bara waandika mganga kutoka Mombasa utafikiri huko kwetu kusomeshwa uganga huko rongo kweli kweli kadhabun dajjal wako huko na hapa waandika mganga kutoka Sumbawanga Tanzania kule ama wengine mganga kutoka Kitui maana pia kule kwa tajwa kusifika kwa mambo ya kishirikina shirikina mganga si kutoka kitu kisha waandika wale wanaoandika mtafutieni mmoja tu katika hawa ni katika wale mnaowaita mawahabi kwa hiyo wafanya kazi hizi lakini ukiwaangalia wote utawakuta mmakhurafi jitu khurafi khurafi lazima mwisho wa kwisha likifanya mambo uganga uganga la wajichawi ndio wao sasa na wachallenge mimi watoe siku moja muhadhara kuzungumzia kuhusu uovu wa ushirikina na hatari za ushirikina kama ilivyo katika Qur'an na Sunna wazungumze ushirikina kama azungumzi pale amuna mwenzake angalia huku na huku angalia huku na mbona toa macho bana taduru ayunuhum kalladhi yughsha alayhi min almaut kumbe ajua wazi yale maneno yanazungumzwa pale wale wasikilizaji washamwona yeye wayafanya sasa uje katika ushirikina unaofanya katika kuabudu wafu na mizimu hapo ndio usiseme au ushamwona hata siku moja khurafi azungumza kuhusu madhara ya bid'a katika dini wakati mtume sallallahu alaihi wasallam hayo ameyazungumza katika sunna yake na masahaba wameyazungumza na salafu wameyazungumza siku moja tumpate shekhe wa kikhurafi kumeitwa muhadhara kwa zungumziwa bid'a na madhara yake lakini nitawaambieni hivi kutawekwa muhadhara wazungumziwa kuhusu shirki lakini hii si shirki na hii si shirki na hii sio kuonya watu kutokamana maana shirki a watetee ushirikina yani wakae pale watetee kuomba maiti si ushirikina na kufanya hivi si ushirikina hiyo waweza kuzungumza na katika bid'a hawatozungumza madhara ya bid'a mm -mm. wataweka kikao kuzungumza maulidi bwana si bid'a bwana Itima maana si bid'a, wazungumza kutetea bid'a, si kuwaonya watu kutokamana na bid'a. Sasa wakija wale wa kweli sasa wakasema kullu bid'atin dalala, hona wahabi ah, ni mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye alisema maneno hayo. Atakapozungumzia mtu kuhusu shirki, ukaona maona waita watu washirikina ndio maana wazungumza kuhusu shirki la ameambiwa mbora wa viumbe la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin sisi mimbabi au la tukumbushwe turudi hapa famata akhlasa alabdu adh-dhulla lillahi walmahabbata lahu khalusat a'maluhu wa sahhat wakati wote mja akimtakasia mola wake udhalilifu na mahabba maana yake ni ibada kamtakasia ibada mula wake basi matendo yake yatatakasika na kusihi mbele ya Allah wazakat nafsuhu wa tabat na nafsi yake itatakasika na kuwa nzuri wamata adkhala alaiha ma yashubuha min shawaib ash-shirki dakhala ala nafsihi min ad-danasi wa at tadsiyati hasabi dhalika na wakati wote atakapoingiza katika nafsi yake uchafu wa shirki bimaana kinachochafua hiyo itikadi sahihi basi ataingiza katika nafsi yake uchafu na ataichafua nafsi yake kwa kadri ya vile alivyosukuma ndani ya moyo wake katika itikadi chafu kwa hivyo Allah Allah kwa kila anayetaka kuitakasa nafsi yake mwanzo aanze na nini na tauhid na ikhlas kushikamana na tauhid na hili jambo haliwezekani isipokuwa baada ya kulisoma na kulielewa ndio utajua cha kufanya la sivyo basi waweza kuangukia katika ushirikina bila wewe kujijua kuwa uko ndani ya ushirikina wallahu musta'an نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بارك الله فيك